Boa, lehenik, eh, behar da eh, paleta hori eh, egin dugula bai angelun eta bai pauen demora berian. Bon, barak iduzu bai laborantza krizian dela, eta ikusten dugu zinez presioen aldetik ahunt gerla dela. ta gerla hori dela ez baizik frantzian, manan Europa mailan eta mundu mailan. Eta hor dian, gerla horretan, normalez, estadioak eta administrazioak behar du izan eta ikusten dugu bai eh, pak kritiak eh, odiekin eta ez guri eh, behar dugun dirua emanez, ahont guri kontraio duetendela. Diru hori emanen du laborariak urte bat Barakizu, eh, komnoak ahont gorian hielaik, zoin nekezian gien eh, gure eh, fakturen pahatzeko eta ez gela egitu gabe egoiten Eta gero beste aletik ere, azken kriterioak atatu ditu uh, estatuak. Sustut, uh, behi uh, laguntza horien genian eta ikusten dugu, gombe ahont tipien kontra idela. Eta bada ere beste zeit, be uh, segitzen du beti bere bere marxa beti normen geinean. Uste du ez dela batez uh, laborantza mundua entzuten, Ta beti ein contra idela.